Morto de Archimedo Facte, la historio pri Archimedo ne estis precize tia, kiel oni gin scribas. Estas ja vere, che li estis mortigita, kiam romianoi conqueris Siracuson, sed ne estas giuste, ke en lian domon penetris romia soldato por rabi, cae ke Archimedo, absorbita per desegno de la geometria problemo, Ieli chagrene ec murmuris, ne defectum mia in circloin. Unue Archimedone estis distra professoro, nestianta, cio ocasas circa uli. Male, li estis lau caractero vera soldato, cio inventadis por Siracuso milit machinoin, por defendo de la urbo. Due, tiu Romia soldato ne estis ebria rabanto, sed clera, cae ambitia staba cent estro Lucio, cius ciis, cun ciu li havas la honoron, cae ne venis rabi, sed salutinte soldate sur la soilo, diris, estu sana, Archimedo. Archimedo levis la oculoin de la vaxa tabuleto, sur ciu li vere ion geometrie desegnis, cae diris, nu cio, Archimedo, diris Lucio, Ni cias, che sen viai milit machinoi, citiu Siracuso estus defendinta sin, ec nemonaton. Tia maniere ni devis occupinin prigi dum dujaroi. Ne pensu, ni soldatoi cias tion apreci. Brilegai machinoi, gratulon. Archimedo man svingis. Mi petas vin, gi estasia tut simpla, ordinarai jet mecanismoi, tia ludilo, science ci en havas considerindan valoron. Sed milite jes, opinijis Lucio, audu Archimedo, mi venis diri al vi, che vi laboru kun ni, kun kiu? Kun ni, Romianoi, devas tamen vidi, che Cartago decadenzas, chi aldo helpi al ili, nun ne abrupte finos kun Cartago, vividos vi devus prefere iri cun ni, vi Cial, murmuris Archimedo, ni, siracusanoi, estas hazarde grecoi. Cial ni devus iri cun vi? Char vi vivas en Sicilio, cae ni Sicilion besonas. Cae cial vi gin besonas? Char ni volas regi super Mediterraneo. Ha, diris Archimedo, cae observis en pense sian tabuleton. Cai por cio vi tion volas? Ciu estas mastro de Mediterraneo? Diris Lucio. Estas mastro del mondo. Tio estas ja clara. Ciu vi devas esti mastroi del mondo? Yes. La misio de Romio estas igi mastro del mondo. Cai mi diras al vi, che ci estos. Eble, diris Archimedo forvisciante ion sur la vax tabuleto. Sed mi ne consilus tion al vi, Lucio. Audu, esti mastro del mondo, iam ci causos al vi teruregan defendadon, domage pri la laboro, cion vi havos cungi. Estas egale, sed ne estos granda regno. Granda regno, murmuris Archimedo, se mi desegnas mal grandan circlon, au grandan circlon, gi estas tamen nur circlo. Ien de nove limoi, neniam vi estos sen limoi, Lucio. Ču vi pensas, che granda circlo estas pli perfecta, ol mal granda circlo? Vi pensas, che vi estas pli granda geometro, se vi desegnas pli grandan circlon? Vi grecoi constante ludas per argumentoi, oponis centestro Lucio. Ien ni, ni pruvas nian veron alie. Per kio per ago exemple ni conqueris vian Siracuson seque Siracuso appartenas al ni Ciuci estas clara pruvo estas diris Archimedo kai gratis sin per grifelo en la haroi yes vi conqueris Siracuson sed giam ne estas kai ne iam plu estos tiu Siracuso qui agis nun Gi estis granda kai glora urbo homo de nun neniam ci estos granda, domage pri Siracuso. Sed Romio estos granda, Romio devas esti la plei forta en la tuta terasfero. sfero. Cial, por capabli resisti, Ju pli forta in estas, des pli da mal amicoi in havas, tial ni devas esti la plei fortai. Cio concernas la forton, murmuris Archimedo, mi estas iome fizikisto, Lucio, cae ion mi diros al vi, la forto blocas forton. Cion ci signifas? Estas tia legio, Lucio. Forto ciu efficas al io, per tio estas blocata. Iu pli fortai vi estos, des pli da viai fortoi por tio vi consumos. Cai iam venos tempo, cion vi volis diri? Ba, nenion. Mine estas profeto, homido. Mi estas nor fisicisto, La forto blocas forton, nenion plumis cias. Audu, Archimedo, ciu vi volus labori por ni, ec imagon vine havas, ciai grandegai ebloi aperticius alvi en Romio. Vi construus la plei fortain milit en la mondo. Vi devas pardone, Lucio, mi estas maliuna homo, cai ancorau mi volus el labori unu, audu el miai pensoi. Ciel vi vidas, jus mi ion citie geometrie desegnas. Archimedo, ciune logas vin conceradi cun ni la regadon super la mondo? Cial vi silentas? Pardonu, murmuris Archimedo super sia tabuleto. Cion vi diris? Che homo, cia vi, povus conceradi la mondregadon. Hmm. La mondregado, diris Archimedo en pense, vine raitas coleri, sed mi havas citie ion pligravan. Sciu, ion dauran, ion, cio vere citie restos. Cio ci estas? Atenton, ne forvisu miain circloin, jen maniero, kiel el calculi areon de circla sectoro pli poste estis eldonita raporto che la docta Archimedo perdis la vivon hazarde.